บุกทูสิบแปดอัตราอัตราการทำความสะอาดบ้านกราชิสวัชตากราชิสวัชตาวันนี้เป็นวันเสาร์อาจชนิวาราเฮอาจชนิวาราเฮ वेला आज आमच्याजवळ वेळ आहे आज आमच्याजवळ वेळ आहे วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ आज आम्ही घर स्वच्छ करत आहोत आज आम्ही घर स्वच्छ करत आहोत ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ मी स्नानघर स्वच्छ करत आहे मी स्नानघर स्वच्छ करत आहे สามี ของดิฉันกำลังล้างรถ माझे पती गाडी धुवत आहेत माझे पती गाडी धुत आहेत เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน मुले सायकली स्वच्छ करत आहेत मुलं सायकली स्वच्छ करत आहेत คุณย่าคุณยาย กำลังรดน้ำดอกไม้อาจีจาดานนาปานีกลัตาเฮอาจีจาดานนาปานีกลัตาเฮเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กมุลเลมุลันชีโคลีสวัสดิ์ชะการตาเฮตมุลเลมุลันชีโคลีสวัสดิ์ชะการตาเฮตสามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขามาเซปติ त्यांचे कामाचे टेबल आवरून ठेवत आहेत माझे पती त्यांचा बाग व्यवस्थित करत आहेत डी छन กำลังໃສ່ຜ້າທີ່ຈະຊັກລົງໃນເຄື່ອງຊັກຜ້າມີ વોશિંગ મશીન માં દે ધુણ્યાચે કપડે ઘલત આહે મી વોશિંગ મશીન માં દે ધુણ્યાચે કપડે ઘલત આહે દી છન กำลัง તાક ຜ້າ મી ધુતલેલે કપડે તાંગત આહે मी धुतलेले कपडे टांगत आहे ดิฉันกำลังรีดผ้า मी इस्त्री करत आहे मी इस्त्री करत आहे घाण झाल्या आहेत घाण झाल्या आहेत พื้นห้องสกปรก फरशी घाण झाली आहे फरशी घाण झाली आहे छाम จานชามสกปรก भांडी कुंडी घाण झाली आहेत बशा घाण झाल्या आहेत क्राई छेद ना तांग खिडक्या कोण धूत आहे खिडक्या कोण धूत आहे क्राई ใครดูดฝุ่น वैक्यूमिंग कोण करत आहे वैक्यूमिंग कोण करत आहे ใครล้างจาน बशा कोण धूत आहे बशा कोण धूत आहे